Я не балерина, щоб накручувати 30 фуете. У мене в процесі слідства виникли підозри, про які я вам доповіла. А я все це похерив, бо доказів у вас шиш. Так, так. Тепер йдемо далі. Ви обіймаєтесь із професором Богоразом, а від мене хочете санкцій проти його доньки. Так, не так? Припустимо, що не так. Суду ясно суду нічого не ясно. Але Повх терпеливий, Повх селянський син. Він звик збирати матеріал, як бджола мед у щільники. Повх збирає, повх сидить і жде. І тут приходите ви. Але приходить і оцей так званий дипломат Корнютко. Знаєте, чого він прибрів до мене? Немає ніякого уявлення знизала плечима Оксана. Він вимагає, щоб прокуратура завела кримінальну справу проти його дружини Ангеліни Богораз. Оксану катапультовано з її стільця, ніби міг 29. Вона опинилася у такій загрозливій близькості до повха, що той від несподіванки навіть затулився руками. А тоді, оготавшись, грізно загудів на свою підлеглу. Ви що це собі дозволяєте? Знаєте, як це зветься? Перестаньте лякати. Скільки можна лякати, не відступаючи, мовила Оксана. Час уже вам навчитися відповідати за свої слова. Ви не дозволяєте мені цікавитися подробицями життя Ангеліни Богораз, і тут же виливаєте на неї справжні потоки бруду. Яке одруження? Який чоловік Аніліни Богораз? Хто це міг вигадати? Яка чорна душа могла тішитися такою історією? Попрошу вас вестися обережно. Повх знову був повхом. Емоції на нього не діяли. Жіночі істерики завжди є тільки жіночими істериками і більш нічого. Я сказав те, що ви чули. А чули ви те, що я сказав? От і домовились. Не я претендую в чоловіки богоподібної Ангеліни Богораз, а цей так званий дипломат з його так званим телефоном і всім іншим. Я роздобув телефон, по якому можна дістати цього корнютка, і даю його вам, щоб ви задовольнили деяку свою цікавість. Яка цікавість, коли довкола падають убиті люди? ніби на війні. Саме це я мав на увазі, саме це, тому й запросив вас. Хіба ви знаєте, що таке запросити? Ви завжди тільки викликаєте. Для користі справи, дорога Оксана, Запам'ятайте, тільки для користі справи. Є запитання? Запитань немає. Що ж, бажаю успіху. Нарешті він випустив з рук чотирикутник білого картону, за який тримався, мов чорт за грішну душу. Візитна картка корнютка Вадима Сергійовича, надрукований номер телефону перекреслено, чорнилом написано інший номер. Дзвонити не було сенсу. Що вона скаже цьому екс-дипломату, по суті, нічого не знаючи про нього? Але навести довідки про корнютка виявилося зовсім непростою справою. Відповідальний працівник Міністерства закордонних справ був досить лаконічним. По телефону ніяких довідок не даємо, заявив він. А коли я приїду до вас, навряд чи зможу вам допомогти. Але я службова особа з прокуратури. Коли треба, вашому міністру подзвонить сам генеральний прокурор. Я б не радив вам марно гаяти час. Хай ваш прокурор звернеться з офіціальним запитом до нашого міністра. Ми розглянемо цей запит і в разі позитивного рішення в установлений законом строк дамо відповідь. Це ж місяць, мало не зойкнула Оксана. Не я встановлював ці строки була відповідь. Дипломатів вона не любила, каста. Здавалося б,